Thank you. Arratxalde honen zuleak integrazio batzordea dugu aipagai gaurko mintzalekoan, ezberdintasuna barne hartu nahi duen eskola baten partaide izaiteko hilabetea abiatua da badu emeretzi urte orai sortua dela integrazio batzordea, iparaldeko ikastoletan eskolatuak diren almen augen burasuak eta adiskideak biltzen dituen elkartea da. Sehaskako ikastola guziak ordezkatuak dira barnean, denak ados izanki, ezberdintasuna barne hartu nahi duen eskola izeitia. Urratz hainitz egin dira emeretzi urtez, baina bada oraino bide egiteko. Gizartean, orokorki kontzientzia hartze bat izan dela iduri luke, bederen, horren erakusle ditaike onartuak izan diren zonbait lege, baina zailtasunak agertzen dira horien aplikapenean. Ikastoletan ere lan eginda eta ezberdintasuna integratzeko, Zer izan dira haintzin pausuak, zertan dira arazoak oraino gaur egun, zer perspektiba da funtsian eh, bai eh, integrazio batzordearen zat eta bereziki uh, eh, zat. Hori dugu aipatuko gure gaurko uh, main inguru juntan eta hortaz mintzatzeko, men mainaren inguruan ditugu maiten argbeletx erakaslea. Evelin Maniaget eh, Burrasua, peio jura integrazio bat zordeko beraz eh, eta ordezkari bezala, jaroia galarraga psikologoa, baita ere eh, gurekin grabatu ditugun Fabien Parasu aholkularia eta xanteen abizkai ortofonista. hon guzieri, Eta bezurekin hasiko gira pio juria behar bada, kampaina biatua dela errandut, eta hilabete guzian e, egiten, egiten dituzue, bat ekitaldi zer da zuen helburua kampaino horren bidez? Egia erran kampaina piskat urte osoan egiten dugu. E, urte osoan ikastoletan edo inguruan bat dira ekitaldiak integrazio bat zordaren alde, baina urtero fokus handi bat egin nahi dugu gure gehi inguruan, baina zaurten apileko hilabete utatu dugu, Eta hor zentratzen ditugu albezain bat ekintza, albezain bat uh, lurraldetan. Horregatik galetu dugu ikastola guzia mainak atxikitzea leku publikoetan. Maiz saltegien aintzinean, informazio mainak atxikitzen dira, material pixkat saltzen eta inguruan ere elkarte desberdinak antuatzen dituzte ekitaldiak uh, diru bat baita lentasunez uh, eh, gure kampaina. Bai, bai tira beharrak beti, eh, urte, urte guziz eta urtetik urtera, emeritzi urtez, naiz eta laguntzak izan, e, beharrak handiagoa dira. lortzen dugu ala ere laguntza gerotagiago, lortzen dugu eskunde nazionalak bere jola gerotagiago bete dezan, baina baitugu gerota aurgiago beraz eh, beharrak eh, ez dira tipitzen. Horten, eh, egun eta amabost mila euro behar ditugu gure kampainatik finantzatzeko behar ditugun postu guziak. Ordeon, laburtzki errandut, eh, integrazio batzordia dela meritzi urte sortua dela eta reiten aldo guztu pixka bat, zer den bere funtzioa? Integrazio batzordea sortu da uh, elbarritasun bat duten aurrek toki bat ukan dezaten ikastolan. Uh, ikastola da aurorientzat molde bakarra Euskaraz eskolatua izateko, mainan dituzten arazoen gatik ez da beti erraz, historioan onion gutiago erraz izan da. Batzu borrokatu behar izan dira, aurroriek uh, eh, toki batukan ezaten eskolan. Eta gerostik hortan ari gira, toki batukan ezaten eta toki bat albezain goxoa. Beraz lantzen dugu, uh, eh, ahulkularien bidez uh, familiak laguntzen ditugu uh, dituzten arazoak eta gainditzen, Eh, eta lantzen dugu ere behar diren postuak lortzen. Uh, eh, aurrorie etaik, aurrorie eta ikainitzek behar dute laguntzaile bat. Uh, eskolan uh, segitzeko beste erritmoan behar dute pertsona bat, uh, AVS bat, eien laguntzeko. Teorian hori eskunde nazionalak bere gain hartu behar du, postu hori. Baina gertatzen da ez dela beti iala, eta eskunde nazionalak bere jola ez betetzen, Be, integrazio batzordeak du langile hori uh, ezartzen eskolan aurra hori laguntzeko. Eta eh, hori lortzeko dirua berda. Mm Eta orduan, eh, bizten dana, hor, eh, eh, ABS horiek ilan beraz horren laguntzeko, eta lan bat ere eramaiten da, eh, freseski, eh, integrazio hori egiteko halbezein ongi eskoletan. zer da, or, lehenik, lehenik, haipatu eh, behar dugu, eh, ahalmen urritasuna erran baitugu beraz, eh, hor beraz integratzeko ari dela lania, beran zer dira, freseski, ahalmen urriko aurrak edo ezberdinak? zertan dute ezberdintasuna? <clears throat> Beraz, almen urritasun mota ez, ezberdinak badira, e, ba, pixkat ezberdintzeko, badira motore arloko almen urritasunak, e, sensorial arloko almen urritasunak, kognitibo arlokoak, eta e, gaur egun gerozta gehiago detektatuak direnak, e, e trup de, desaprantizaz esaten dena, hor sartzen dira dislexia, e, diskalkulia, dispraxia, fen, hortan sartzen dira e, ara, almen urritasun horiek, eta esan, esaten aldugu da denboran irauten duten zailtasunak direla. Ara, ez dira eritasunak, dira bizitza guzirako e, dituzten zailtasunak, iraunkorki egoten direnak. Ara. Baina gainitzen aldirenak eh, parte batian zehurik. Hori eh? da, orduan, hori da ideia da hoien gabezia horiek E, hori da ideia, konpentsazioak atxematea, albezain handikap egoera gutian izaiteko. Ara, konpentsatua bada ez da gehiago handikap egoera bat, baina mm hori da ideia. Oren, eh, zuzaroia gara e, psikologoa zira? Eh, bai, ez zaile berezia. Bai. Eta bai. orduan, ez berezia izan ki, ari zira, eta loturak badituzu ere integrazio batzordearekin? Bai, hori da. E, ba, integrazio batzordea eta seaskak, duela urte batzuk, sortu zuten protokolo berezi bat aurroien inklusioa segurtatzeko. Eta beraz lan egiten dut integrazio batzordeko uh, lankide batekin. Beraz bi funtzio ezberdin ditugu, baina elkar lanean ari gira beti. Esan nahi du, banik eh, eskola arloa segurtatzen dut aurren segipen bat. Eh, saiatzen naiz segipen iraunkor bat segurtatzen. Eta ideia da aurra bere or orokortasunean hartzea. Eta horregatik nire lankideak laguntzen ditu familiak. beraz... Eh, bien lanari esker, uh, ideia da, aurra bere osotasunean hartzea eta albezain bat laguntzea bere, bere garapenean. Hore, madira, eh, integrazio bat zordian berian diren langileak eta horietan aholkulariak, Fabien Pagasu preseski horieta bada, eta beraz, elkarrizketatu dugu hor telefonoz, aholkularia zer, zer dira funtsian eta zer lan egiten duzu aholkulari bezala Fabiena? Bai, biztan da, beraz uh, integrazio batzordeko bi aurkulari gira. Eh, batek eh, lehen mailan aritzen dena, eta ni bigarren mailako ikasleen segipena segitzen dut. Uh, aulkulari nahi du, be, lehenik uh, aulkuak emaitea, uh, eta bigarrenik... Uh, Nori emaitea aulkuak? Hori da, eh, familiei. Hor gure lana familien aldetik da, berdin beraz aholkatzen ditugu, uh, segitzen, berdin ordezkatzen, hori dena uh, inklusioa egesteko eta administrazioko gauzak ere laguntzen uh, edo egesteko, errandezagun. MDPH-arekin, Maison de Person Handicapées delako hori, frantziako instituzioa da, eta berak ditu notifikatzen eh, laguntzak uh, ikasle, uh, ikasleen berberese irantzuteko um, nola ezan uh, du Eta ulotura egiten dugu, familia, ikastetxea eta MDPH horrek ilan. Mm -hmm. Aulkoak ere maiten dituzue eskoletan edo? lana ez da eskoletan eh, aholkurik emaitza, eh, horregatik uh, dira hemen se askan bi aholkulari, inklusiorako aholkulariak direnak, saruia eta nahiara, binomoan han egiten dugu aldiz. Beti bada se askako bat eta ibeko aholkulari bat, aman gomunan ezartzen ditugu elementu guztiak, eta luturak egiten desberdinki. Eskolarekiko izanen dira gehiago se askakoak. Eh, orduan, eh, aholkoak emaiten dituzuela burra sueri lotura okaiteko instituzioekin eh, eta departamentuko etxe berezi huri eta eh, laguntza badira administratiboak, beste laguntza mota bat ere emaiten duzue, prezeski aipatuzu inklu, inklusioa laguntzeko, konkretu zer gana idu horrek? Konkretuki gana idu pixka bat sensibilizazio lan bat badela ere, uh, lehenik uh, familien zat, ara, onarpen lan bat, uh, segitze lan bat, eta berdin guk nolaz lan egiten dugun sehaskako alkulari batekin, hor uh, gure, ez gure familien uh, edo nahiak, beharrak aurkezten dizkiegu, eta hola ikastetxeek uh, ukandezaten ere oian zu, oiartzun bat hortaz. Ala beraz, Fabien Parexu alkulariak erreiten zaukuna. Eh, Evelin Maniagetzu burraso zira, eneko ama, eta Prezeski eh, beraz behar bereziak baditu, eh, zen nolako beharrak ditu zure aurrak, eta zer eh, ekarpen du integrazio batzordeak edo hor diren laguntzaileak aulkulari eta beste? Ebe, enekori berdakugu erakasi ikastia zenta, bola, berdira tresna batzuk eh, plantan ezagri, uh, eh, uh, eh, gauzak uh, obekio uh, ulertzeko. Egan nahi du, ez da, badira hor uh, ari da ikasten uh, ordenagailua erabiltzen, adibidez. Denbora irabazteko uh, kurtsuen hartzeko. Uh. Hori, mm adibidez zaiten alda. Gero, gauza baten erakasteko aurro bati, Eh, bada manera bat uh, fe, eh, ahunta, baina enekoren zat behar da dena um, uh, zatitu. Mm -hmm. Eta hortako ebe erakasleen zat duzu denbora gehiago behar duela uh, enekorekin gauza batzuk uh, ikasteko, ikasteko integra bai. integratzeko. Mhm. Hala. eta Fabienek erraiten zuen, eta aholku batzu ere maiten <clears throat> zituela, familieri eta... Uh, bon, i, uh, eh, Beba, ba, zenta, astapen, batzian, uh, ahunt, uh, bakarrik senditzen gira. Bai. Ez dakigu... Eh, ebe norekin mintzatu hortaz, nola egin behar den, eh, ebe eskolako, eh, eskolan laguntza baten ukaiteko adibidez, abe ez hauri, fen, buraxo sirelaik ez dugu, pent, ez duzu uh, hola pentsatzen, uh, sure horrak uh, behar duela, uh, be AVS bat uh, bere ondoan uh, eskolan eta mm, integrazio batzordeak uh, laguntzen gaitu desmartza paperetan, des, desmartza administribuetan adibidez. Mm. Zenta urtero behar ditugu dosierrak montatu, bai uh, AVS laguntzailea galdegiteko, bai beste diru laguntzak galdegiteko, be psikomotrizitatea pagatzeko adibidez. Voilà. Bada animaleko paper lan bat, olako aur desberdin baten ingurian eta integrazio batzor deari esker uh, da uh, guretako. Mm -hmm. Peio, prezeski, eh, hor, desmarsa administratibo horiek uh, ez dira automatikoak bat ere? Ah, ikasi behar eta beti segitu behar da galde egiten? segitu behar da beti galde egiten, urtero ere behar dira galderak, eta jakin behar da horien betetzen uh, lan hortan aurra ongi ezagutu behar da, baina administrazioa ere, burasuek aurra ezagutzen dute, administrazioa ez. Horregatik gure ahulkulariak hor dira, familiarekin harreman bat dute eta aurraren ezagutza egiten dute pixkanaka, eta badute administrazioaren ezagutza. Binomioa ipatu da ere esaskarekin, Saskako haulkulariekin, Saskako haulkulariek ekartzen dute eskolan zinez eh, ze pasatzen den irakurketa biziki fina bat maiz ere eh, erakasleak baino finago, hortan berezitok baitira. Beraz, Saskako haulkularia gehi integrazio bat zordeko haulkularia horrekin badakigu doziera al bezainona egiten. Mhm. Ez da beti lortzen nahi ginukena, baina eh, ongi ekipatuak gira laguntzeko familiak. Baina maiten arbeletx, zure kasle zira, eta hoitan eh, Evelinek erraiten zaukun, eh, bon, preseski, enek korentzat, eta eh, almen horriko behar direla eh, ikasbideak eh, bereziak, edo laguntzak hasteko, eta eh, ikasbide horren segitzeko, eh, nola izira lanian, alor, nuna izira eta nola izira lanian. Hanik ah, lan egiten dut aurten uh, iep uh, egitura batean, um, uh, eh, maina xerdu zentzietxart uh, kolegioan, larzalen, ideki berria ah, Hori da iep edo ulis franceses? Bai, hori bai. Gela bereziak. Gela bereziak, bai. Eta orduan, hor, um, uh, momentuko ez baditut hiru ikasle, eta eneko barne. Eta konkretuki... Um, uh, eh, eh, almen urriko tasuna duten hau horiek, um, uh, adineko, beren adineko ikasleak bezala, uh, eh, irreferentziazko gela joiten dira, beraz ez dira beti uh, ene gelan, nik baitut gela bat, eta um, haur, hauren uh, beharren arabera, uh, jepera dira. Beraz, konkretu kinola pasatzen den, lehenik beharrak, be, uh, eh, ikasaren beharrak aztertzen ditugu, elgarrekin, ekiparekin, aholkulariekin, uh, eh, aujaren inguruan eh, lan egiten duten profesionarekin, burasuekin ere, familiarekin, eta hor ikusten dugu nola moldatzen aldugun uh, gure hor dutegia aujari. Eta beraz, Uh, ikasleak uh, gelan ikasgai bat bere osotasunean segitzen aldu, irreferentziazko gelan ezan nahi du beste ikaslekin, Uh, eh, ordan programa ofizialak segitzen ditugu. Gero um, joaiten alda ere referentziazko gelat eta ikasgai bat uh, eh, moduluka segitzen du, beraz eh, gaiaren arabera. Eta berrikusten alditu uh, ikasgaiak ere gure gelan. Erabakitzen alda ere adibidez uh, aurro kasuan, ebe ikasgai batzu ez dituela segituko, abstraktuagoak baitira, beretako eta gero uh, eta ikasleak ere ikasgai oso batzu uh, segitzen aldituzte iep egituran laguntza gela guk erraiten dugu kolegioan, hola da izan dugu gela e adibidez uh, be, gaitasunak uh, indartu behar dituelaik oinarrizko gaitasunak ez dituelaik ono uh, nola, gaindituak. Mm -hmm. bon, ala, uh, gure kasuan euh, gehiago euh, ardura matematikak, uh, frantsesa da euskara, irakurketa, piskatzak idazketa, gero uh, uh, espazioa eta denbora ere nozioak piskat uh, barneratzeko. Hala, olako, olako gaiak. Mm -hmm. Beraz, eh, dudari gabe, hor behar da, hor biltasun bat, hor eh, ikasle huriekin, eta mm -hmm. uh, eh, funtsian, Evelinak erten zuen bezala, ikasteko, beraz, urratz horiek, ala, emeki eta uh, behar den informazio guziarekin, uh, Eh, behar segitu. Eh, urbiletik segitzeko zu hor zira, erran duzu hiru ikaslekin, abezak ere badira edo? Uh, bai, nik badut uh, bat, ordean AESH e ko bat, kolektiboa, bera segitzen ditu hiru haujak uh, Ardura erreferentziazko gelat joiten direlaik. Ene gelan ere, matzutan, benan gehiago gelat joiten direlaik. Eta hori ez dute jan ere, zehaztu behar dut, eh, hori ere finkatzen da uh, eh, aujaren proiektuaren arabera, eta moldatzen ahal dugu ere, hilabete batetik besterat, baina finkatzen dugu, bon, be, uh, eh, aujurek beharko du uh, laguntzaile bat uh, matematikaren zateman dezaun. Eta atik frantzesean ez du beharrik entxigua eginen dugu, ebe laguntzari gabe, ez badu lortzen edo zaitasunak barin baditu, lotura egiten da erakaslearekin, eta uh, uh, joiten da gelat. Mm -hmm. Moldatzen gira, eh, ujaren, uh, behin arabera. Eta beti loturak egiten ditugu erakaslekin, tutorekin, uh, Nola pasatzen da beste ikaslekina? Eh, eh, biziki ongien ustez uste, uh, eh, bon, nik badut deia bon, esperientzia laguntzaile gisa ere eta orain kolegioan uh, birriki asean nizela kasle Eta nik atsemaiten dut azkenean usu badira kezkak edo burasuek kezkak badituzte uh, uh, beste ikaslek nola onartuko dituzten, uh, ulertuko dutenez ere uh, uh, adibidez ariketa batentzat laguntzen baditugu edo, edo nola ezan kontsinean hor baitek irakurtzen badako aurrari edo nola hartuko duten. Naskenian horrek uh, ulertu dute guziak desberdinak direla mm, eta eta guziak behar desberdinak ditugula eta azkenean laguntza bat badugulaik, laguntza teknikoa la pertsonala eh, izanik, eh, ere uh, eh, uh, eh, zuzen dela. Desberdintasun hori uh, normala dela. Mm -hmm. gure hori da gure pixkat um, dola gure eredua eh, inklusioan, eh, da hainiztasunarela uh, guziak desberdinak girelako, ordan bakotsak baditugu behar desberdinak, eta orduan erantzun desberdinak emaiten ditugu uh, Burraso bezala eh, nola bizi duzu prezeski hori Or, uh, desberdin bezala kontsideratuak ziste zuek burrasoak, ere edo no, nola pasatzen da Aztap Pinean da, zailena, gero denbora ikin, bo, usai jartzen dugu, eta wala, ez dira, mm, hola segituko dugu, eneko ez da bihar ez da normala izanen, kwa. desberdintasun horrekin eh, bizi behar dugu, eta ez dugu autulik. Donc, eh, laguntza horien esker, erresago da, haintzinatzeko eh, eta konfiantzia hartzeko ere. Gero hor, <clears throat> Eh, zailago dena da eskolan gauza bat da, inklusioa, eh, hor, uh, badira profesionaleak ingurian eta bon, zaintzen dute hori, gero guk um, zaila izan dena da kampuan, Fen, gure lagunekin eta hola. Zenta, sentitzen da, ala ere, burak soguziak ez dutela indaja emaiten, eh, bere augen uh, desberdintasunari. Hala. Mm -hmm. Zenta, untsa da, ikastolan badakigu inklusioa badela eta uh, konfiantza badugu ba, ba, ba hortan. Gero, gure uh, esperientziarekin, oartzen gira, badela hainitz lan ere egiteko... Uh, eskolatik kanpo. Mhm. Eta hori, uh, tipi, tipitik uh, hasti behar da... Um, Hori irakusten. hori irakusten. Mhm. Mm laguntzeko ere, badira ortofonistak, eta Xantiana Bizkai ere eh, ortofonista bat da, ari dena funtsian eh, horiekin, eh, ba, eskoletan eta eskolatik kanpo, zer den ortofonista eta zer lan egiten duten ere, galdegin diogu. Uh, beraz, uh, be, justu uh, bi hitzaz uh, piskat esplikatzeko uh, zer den ortofonistaren lana. Ordean, ortofonistek lan egiten dugu komunikazio eta mintzaira zeltasunak dituzten uh, aurrekin, edo nerabeekin, edo elduekin, edo ino, adinetako pertsonekin. Ara, zeltasunak izaiten aldira mintzatzeko, mintzaira beranta bat baita edo uh, uh, idazteko eta irakurtzeko zailtasunak baitira edo botzaren aldetik problema bat baita edo helduen kasuan eritasun bat baitute edo ABC bat egin baitute ara, piskat, uh, gauza desberdinak bat dira eta aurren kasuan bereziki ordean dira uh, berantak izan hauzkoan edo idatzean eta ere uh, gehienik hor haipatzen dira uh, dis uh, problema horiek, hor, disleksia idatzean, disfasia hauzkoan eta beste dis batzu, desberdin mm -hmm. batzu. Eta nola detektatzen dira horiek? Hor uh, usu eh, lehen... Eh, lehen kezkak burasuen gandik eldu dira, usu uh, konfirmatuak dira eh, eskolan edo ikastolan, ara, direnioak ikusten du badela, zer, badela problema bat edo beranta bat, eta eh, kontsailatzen du egitea bilan bat uh, ortofonista batekin. eta ortofonistak erabiltzen ditu test uh, berezi batzu, justuki ikusteko ea baden beranta, eta beranta bat balimada zertan den, eta diagnostiko bat pausatzeko. Hauzu, diagnostikoa ikusten duzu, e, eta bai. zer laguntza ekartzen alda preseski gazte horiek? Beraz, laguntzak eh, maila desberdinetakoak dira, alde batetik eh, ebe proposatzen da, behar balin bada, beraz, eh, proposatzen da uh, segipen bat, laguntzak eh, ekarriko dira, eh, erregularki ikusiko dugu aurra, izan hastan aldi bat edo bialdiz, eta intxatuko gira be bere arazoen eh, kompentsatzen edo mm. bere arazoen kompontzen. No, nola iten duzu, bai, duzu ariketa batzu bai, egiteko? Bai, tresna bere berezi batzuekin, bai, tresna, bai, ariketa mota desberdin batzuekin, uh, izan idatzean, hauzkoan, arazoen arabera, bat ditugu kompetentzia berezi batzu eta badakigu zer landu behar den eta eta zertan ez duen eh, laguntza berezirik behar ere, hori bilanak eh, baita baitauko. Hori alde batetik, ara ortofonian eginen duguna, eta bestalde ere uh, kontseilatzen alditugu gelan uh, egiten aldiren uh, adaptazio batzu, uh, gauza konkretuak eskolan uh, martxan uh, zartzen aldirenak. Adibidez? Adibidez... Uh, uh, ebaluaketetan ariketa gutiago proposatzea edo ariketak laburtzea edo adibidez aurrak uh, eh, zeltasunak bali maditu uh, eh, kontsinean uh, ulertzeko uh, aholkatzen aldugu erakasleari, kontsina entzinetik irakurtzea ikaslearekin, segurtatzea ongi ulertu duela. Ara, ez ebaloak eta guzia geizki zaiteko kontsina ulert, ulertze txar horrengatik. Mm -hmm. Ara, olako gauza konkretuak ere Eh, ikusten ditugu erakasleekin. Hala. Beraz, bat duzia, hageman, eh, zuzen bat, urbil bat uh, erakasleekin ere, burrasuekin ere? Burrasuekin ere, biztanena, lehenik burrasuekin. Gero burrasuak ados bat dira erakasleekin, hala, beti gure lehen uh, partaideak ala ere burrasuak hmm. dira. Hala, uh, ortofonia, osagahi mailan sartzen da, ez gira biztanena biziki urbiletik lan egiten dugu eskolekin, baina ez gira eskolaren uh, eh, uh, langile bat edo. Mm. Uh, beraz, uh, eh, wala, burasoekin uh, lehen partaidetza biztanena, bai. Burasoek berek ere ariketa batzu egiten aldituzte edo zer laguntza mota kertzen aldute aurreri zuekin mintzatuta? Bai, uh, ebe, wala, ortofonista kontseilatzen alditu gauza tipi batzu etxan egiteko, bai, ariketa tipi batzu, Bai, bai, eta emaiten alditu aholko horoko jak ere eh, eh, adibidez, hola pentsatzen dut, uh, ele berantabat bat duen aurtipi bat entzat, eta hor bat uh, ez dena, ez dena enitz mintzu edo itz bakar batzu emaiten dituenak, jaiten dituenak, Hala, ortofonistak, miska bat aldu, eguneroko bizitzan, nola egin gehiago mintzatzeko aujari, nola Hala, gehiago komunikatzeko aujarekin, nola lagundu bere ulegmen arazoak uh, bat konpontzeko eta olako kontsailuak ere maiten aldira, eta ere ariketa tipi batzu eh, egiteko, uh, bai, zenako ez. Hori amaiten arbelets, uh, eh, hor kontseiluak emaiten ditu eta ortofonistak, lan egiten du aurrarekin zuzenki, baina burrasuekin eh, ere bai, zuek ere erakasle bezala, burrasuekin eh, aizizte, bada hor hareman berezi bat uh, horiekin, prezeski ikasbideak uh, aintzina azteko? bai, uh, deia aski, uh, usubiltzen gira, bilkurak ere egiten ditugu, deia... Uh, Eh, bo, iruileko bilanak egiten ditugu, bo, beste ikaslekin egiten ditugun bezala, eh? biltzen gira piskat uh, eh, ikusteko nola pasatu den uh, eh, iruila. Gero biltzen gira ere, um, uh, aurten bildu gira urrian ere burasuekin, uh, uh, eta sehaskako aurkulariarekin, uh, piskat uh, uh, proiektua berriz irakurtzeko, eta uh, burasuekin, burasuek espikatzeko nola lan eginen dugun aurkarekin, gero biltzen gira ere, ez da guk badugu eh, idatzizko bat uh, deitzen den uh, dokumentua, eta pixkat hor da um, uh, idatzi horrek piskat zehazten du, um, zehazten ditu eskola eta ekintza pedagogiko um, ahloko uh, jarraipen arauak. Um, mm. Hori CDAP PHarekin <laughs> egiten dugu, batzordea. Uh, ba, Esplikatu behar zuzula, bai. zigluak emanez, entzule entzat, piskat. Hori da, <laughs> eh, bon. da mdph eh, MDPHako komisioak tratatzen ah. dituenak, piskat urtero aur bako txaren beharrak ebaluatuak dira urtero. Beraz, uh, jebazko hori pasatzen da komisio batean, eta... Hala, hortik e, konstatazio ateratzen dute, ea behar gehiago duen, behar gutxiago duen, ara, beraz, urtero bete behar da dokumentu hori. Mhm. Bai, oda hor ere biltzen gira burasuek iran eta profesionalekin, gomitatuak gira profesional desberdinak, eta hor piskat uh, eh, idatzizko hortan idazten ditugu ere zoin diren eh, gure ustez aujaren beharak, eta eldu den urteari begira ere, uh, be, dugu, uh, aujar, mhm. non ikusten dugu, neta zertat, joan den. Sarruia, ostion, eh, Evelinek egiten zuen, eh, bon, eh, ikastolan berian burasuekin, beste ikaslekin, eta, bon, bada, mezua pasatua eta pixkat atxikimendu hori, zaitasun gehiago ikastolatik kanpo. Baina ikastolan berian, behar bada, beste ikastola handiago batzuetan, hor, behar bada, denetan mm, ongi pasatzen, edo, edo zaitasun batzu badira, eta integrazio hori, Eh, hala, pasarazteko. Eh, eta mizu horren pasatzeko, prezeski, lan egiten duzue bu, beste burrasuekin, beste ikaslekin? Orduan, egia da, mm, ebilinek esan duen bezala, ba, azken urte hauetan, hobekuntza handia ikusten dugu, ala ere ikastoretan, aurrak sentsibilizatuago dira, Eh, bada urte mm, ba, nahiko urte aurrek ikusten dituztela bezak, ikusten dituztela aurrez berdinak, beraz aski normalizatua da, baina eh, hala ala ere da lan bat beti egin behar dena mhm. sensibilizazio lan hori eh, aurrengan, eta egia da uh, ba, ikastoletan leno saioak ematen ginituen ere aurrekin, Eh, bon, ba, gaur egun egia da aurko agatik ez, ez ditugu gehiago saioiek eskaintzen, baina irakasleak egiten dituzte saioiek eh, ikastoletan, badugu material berezi bat, aurren, eh, ara, aurren ardinaren arabera, pixka bat nola esplikatu ez berdintasuna. Beraz, gaur egun irakasleak egiten dute lan hori, Uh, baina egia da beharko litzateke ara, urtero, urtero egin, azken finean, mhm. Eh, oroitarazi aurrei, eta amaikastulatik hasita, amaikastulatik e, eh, e, eh, ba, hartzen baitira aurrake, aur ez berdina delarik, beraz egin behar da lan hori, segitu behar da ikastoletan, eta gizartean noski ere, gurasoekin ere egin izan ditugu saioak ikastoletan, ba aur bat ara pixkat zailtasunetan edo harremanetan zailtasunetan balin bada beste aurrekin eh, ara beste gurasoei esplikatzea ere horren jarrerak uh, eh, nundik heldu diren nola esplikatu behar duten eh, hoien aurrei beraz holako saioak ere eman izan ditugu uh, gurasoekin mhm. eta biziki uh, emankorrak dira holako saioak Oien eh, segur, eh, moitan erreiten ginuen bezala, hori, eta eh, informazioa pasatzia, jakin araztia, zer den, eta eh, ez da behin egiten, bizik, eta jarraipen bat behar dela, integrazio bat zordea, hortan, segur dela, funtsian, eta bere lana, eh, urtetik urtera, segitu behar dela. Bai, hain gira, hortan bizik edoz, lortu da, bai ikastroletan, bai gizartean ere, hain zinapausuak lortu dira, baina biziki-biziki ahul dira. Oartzen gira ikastola batean, bizpailu urtez ez bali bada inklusioko hmm. aurrik, ebe eh anzten da. Eta bat, berri bat badelaik zaila izaten alda. Mm -hmm. Eh, da, simpleki, ez bali bada beti-beti horroiterazten. Horregatik hor gira gure kampainarekin, beraz uh, eh, diru abiltzeko helburuarekin biztan dena, baina nire mesoak pasarazteko. Eh, gure ekitaldiak, gure informazio mainak, hor dira ere gizarteari buruz hori hor diela, aur horiek, eta kontan hartu behar diela. Eta bat dira ere hainbat ekintza egiten direnak ikastoletan. Mm -hmm. adibidez, eh, gero eta ikastolak gehiagok uh, azken urteetan, uh, kantina esten dute egun batez. Hor bakotsak ekartzen du bere Baskaria etxetik, eta kantina jateko orde, de, ekarri duten Baskaria jaten dute pagatu zala ere bazkaria. Horan, guretako diru eiturri pixka bat egiten du, eta egun hortan ere ikastolan bertan, mm, erakasleak bat aitzaki biziki bat aipatzeko zergatik egun hortan elkertasunez, ekin za hori egin duten. Eta mhm. horren inguruan aipatzen dituzte, beraz, uh, inklusioko arazoak, bai ikastolan dituztenak, bai uh, ikastoletan ez dituzten ere uh, kasuak. Mhm. Hala, eguneroko tasunean eta bereziki jarraipenean eta ortetik urtera beraz eh, segitu behar den eh, lana. Eh, eta ortetik urtera, estapenean ere gaiten ginuen, gero eta gehiago dira preseski behar duten aurrak, aurtengo ikasturtean, irurogoita amasei dira, funtsian, bai Siberun, bai Senafarroan eta Lapurdin, direnak edo gehiago. Irurogoita amasei izan urte estapenean, irailiko bai. sifrea zen hori. Eta guai, gaur egun? Kampaina biatu dugulaik, uh, justu, justu, pastatugu egun nahuren muga. Abai. Ah, eta gaur egon ustote egun tabi, egun tairu eta angilela? Tik bai. uh, <laughs> bai, uh, aurten eh, emendak, emendatzea izugarria izan da. Ah, bai. Ah, azken, ah, urte azken urteetan uh, erregulara izan da. Eh? Alde batetik, uh, bon, sehaska handitzen ari da eta aurkeiago bada. Beaz, alde mekanikoki baditugu aurkeiago. Gero detekzioa ere hobetzen da. Erakasleak begia prestago dute begiratzeko, bai. eta onarpena ere. Hala, eta hori hori dugu funtsian galdegin ere eta eh, Fabieni eh, ean zer egiten duen eta zergatikote badiren gero eta gehiago e, eh, behar duten ikasleak eta almenuriko aurrak bere erantzuna entzuten dugu. Ez da beti egetx, zeren eta xe eh, askako kopuruak handituz doa, eta e, berdin inkusuan diren ikasleena ere, baina hori da oroko jada frantzian ere bai. Ez da handitua dela, da obekiago kondutan hartua dela. Gehiago konsideratuak eta BAG erantzuteko tresna gehiago badira ere. Gu gure lanean aholkulari gisa, dea tresna bat gira. Egesteko eta hori desmartza hainitz uh, eh, pizuak baitira egesteko eta sigur izaiteko eh, ezela eh, gaizki egina. Uh, uh, erantzuteko gero desberdinki egiten alda. Ikasle batzuek zenen dute gehiago laguntzaile baten beharra, beste batzuek dute gehiago mm, material egokitua, beste batzuk aski dute egokitzapen, paperezko egokitzapenak, janen erran denuke. Eta beste batzuek ono olortzen aldute diru laguntza bat aditu batzuen gana joaiteko. Txegipen bereziak badira, nola zer goterapia, xiko, psikologikoa eta horren hor daintziko bada ere laguntza hori. Gero, gero eta gehiago dira, bai, gero eta obekiago depista ja, egina baita, goizagutik oartzen da, ba, ikasturetan ere, erakasleen begiradagatik, eh, hemen sehaskako behaketei esker, eh, eh, fiteago lortzen aldira, beraz, bon, gehiago badira ere betan. Gauk egun elbahitasuna edo ahelmen urgitasuna zabala da biziki. Eta hor, badira behar berezi handi batzuekin, eta behar berezi txikiagoekin, baina ala ere behar bereziak direna dira. Eta urtetik urtera, integrazio juri uh, eh, gero eta egiten da edo badira usaiak hartuak direnak orai, bai integrazioa batzordearen bitartez edo? Bai, ba, biztan da, or, integrazio batzordeak onduk urtean, ogoi urte uspatuko etu. Eta usaiak hartuak dira, aldiz ez dira beti eh, nahi genuken bezala uh, eramaiten al, eta fes, respetatzen ahal ditugun uh, eta proto, protokoloak, zeren eta ikasle hainitz dira. Ar, ikasle gero eta gehiago, beraz zailagoa da, eh, segipen uh, oso eta sakon bat egitea beti, alduguna egiten dugu, gero familiek ere aldetik, bon, otomi, otonomia eta lan zendute, dute, beraz, uh, zaila dena, da, langile guti girela, ikaslea initzen zat, eta bestalde, La, beste langileen kudeak eta ere gure gain bilakatu da, jana edut avs ak eta monitore zitzaileak, eta inspekzioarekin jokatu behar da, eta hor oh, zaila da ere bai. Ala beraz, Fabienek erreten zaukuna, eta xantiana bizkai ere, funtsian hori bera galdegin diogu, eh, hor eh, dizrekin diren erit, eh, eritasunak edo zailtasunak, eh, dizleksia, dizfraksia, dizpraksia eta beste. Gero eta gehiago, hor dion, ea gizartiak sortzen dituen edo obekiago detektatuak diren, hala, bon, jadanik zoek ere zuen iritzia mandute eta xantiana zuk ere, pentsatzen duzu hori? <laughs> En ustez, bigarren uh, kasua da, en ustez, eh, beritasun horiak eh, dula ba, aski berrikitan uh, ezagutuak izan dira, ogei garren mendean, ordean uh, emeki emeki <clears throat> obeki ezagutzen ari gira, eta eta jendeak ezagutzen ditu ere, gizarteak ezagutzen ditu, erakasleak sensibilizatuak dira, ordean obeki detektatzen dira. Ara lehen lehen duela amarkada batzu, hau e, eh, eskola uzten zuten ama biurtetan edo e, biziki goiz, eta ora, gaiten zen, ez zirela eskolaren zateginak, eta... Mm. Ara, hmm. piskat bide baztean utziak ziren, orain badakigu, batela dibidez disleksia, bat direla disuriek, eta eh, badakigu uh, goiz detektatzen, eta uh, laguntzan ere, uh, beste tresna batzuek hartzen, uh, bezaltasun horiek konpentsatzeko, eta eskolan segitzeko ahal bezain ujon. Mm -hmm. hori da, gehiago. Ekastaz. Bai, eh, biztan dena lan hori maiten dela, erranduzun bezala, bokasuekin, erakaslekin, mm integrazio batzordea ere bada, hor xe askan, mhm. eh, talde horrekin ere aizizte lanean? Bai, egiten aldira bilkurak eh, ikastoletan uh, eta integrazio batzordearekin, auja integratua delarik, laguntzaile bat balimadua dibidez, edo, edo batzutan ez du laguntzailerik, ben ala ere segitua da, Euh, voilà, laguntza biziki uh, baliusa da, ene iduriko integrazio bat zordea, bai tute horiek uh, uh, nola egan uh, uh diakitate berezi bat, eta horien uh, voilà, lana da ere, uh, ongi ezagutzen dute uh, uh, zailtasunetan diren aurrean uh, eskolako bidea eta orientazioan eta horako gauzetan ongi berezituak dira, eta Hala, ez baita beti egetz, uh, eh, zeltasunetan dan aur baten orientazioan argi ikustea, uh, eh, diakitea ze kolegiota joetan aldean, ze klase bere zitu baden, uh, eh, dozirak, ba, dozirretan ere bax baita, uh, batzutan komplikatoa izaiten alda, bat bax delarik egin MDPH, ordean da, departamentuko uh, uh, euh, la maison départementale des personnes en situation de handicap, voilà. horiekin uh, uh, usaia dute hartzea, ordean badakite noizekin behar diren dozierak, uh, zer idatzi mhm. behar den dozieretan, ala, olako Eh, laguntza preziosa ekartzen dute bai beste profesionalek, baina eh, sustut burasuek. Mm -hmm. Ah. Eta importanta da, burasuen zatera ikuste ez direla isolatuak, or, mm, taldean ere um, problemeri iardokitzen aldela. Aba, ah, zenta ez da, egetxa bat ere hori guzea jakitea, hori dira laguntza horren ekartzeko, eta hori, importanta bai, da. Hora beraz, eh, nolako laguntzak ere ekartzen eh, diren, ordean eh, errandugu eta ostion zurekin maitena e, barnatu daukuzu, eh? iep gela hurietan zer lan egiten den, hori kolegioetan eta lehen mailan ere aipatzen da funtsean nolako gela berezi batzuen uh, itekitzea, xairoia? Bai, uh, Zergatik, beharra, beharra bada? Bai, beharra bada, bada momentu bat, beharra badela. Um, lehen mailan egia da ez dugula IEP egiturarik eta urten eskaera egin dugu beraz uh, eh, ulako egitura bat irekitzeko. Eh, azken urteetan ba, orientatu ditugu aur batzuk, lehen mailan zintzutenak eh, ba, segitu edo gutienez gela arrunt batek ez zuen uh, erantzuten oien beharrai, oien garapen beharrai. Eta ba, bai, e, aur batzuk orientatu ditugu, adibidez, eskola frantses batzuetara, iep egitura baitzutan. Eta mm, beraz guk beharra sentitzen dugu bada urte batzuk. Eta, ara, ez dugu erantzunik oraindik, beraz espero dugu irailerako e, onartua izanen dela, e, ara, olako egitura bat idekitzea. Hori da, administrazioen aldetik din behar bai. den bai. erabaki bata. Hori da. Ez bai. da errez, holako erabakiak agaraztia. Mhm. Eh, ez, da errez, eta ez da errez, batez ere ekainan dugularik eh, erantzuna idailean irekitzeko. Irekitzeko, <laughs> bai. bai. Evelin, proseski bada, horren eh, esperientzia ere, ez da errez izan ere, olako, baten zeitia hor... Eh, zuen eskualdean, ostibarrik aldean.

Eta ikusiz uh, uh, ze uh, uh, egutegi duen enekok, bai psikomotrizitatea, bai ortofonista, bai uh, voilà, itzordu horiek uh, be eskolatik kanpo. Be ez genuen uh, onartzen ahal uh, eskolatik ortsia uh, behoi kilometro horra akidura eta voilà. beste aurrak ez dute hain beste uh, eh, biderik egiten uh, eskola joiteko donc, eh, gure uh, semearen zat, Ez genuen normala atzemaiten ere. Mhm. Bataia izan zen, ebe jasko bataia, eta azkenian be gela hori, fen dispositibo hori idekida Ostibarriko kolegioan, eta hor froga badugu zinez dispositibo bikaina dela. Mm. eneko loriatzen da, handitzen da, eta hor... Uh, Berden ba Voilà, balio du bataiatzia lehen mailan ere idekitzia. Beharrak badira, aldean ere badira, beharrak euh, euh, iep uh, horiek euh, lehen mailetan idekitzeko ere. Ez dugu. Mm -hmm. Eta, hala, huastion haipatzen genuen... Uh, aurren kopurua emendatzen dela. bai integrazio batzordean, me hori baikoja da, zenta nahi du ere gure mm, aujak, gero eta gehiago egoiten direla eskola ajuntian. Mm Eta hor, eh, be, badugu, eh, be, integrazio batzordeari esker, ebe, eh, inklusioa funtzionatzen duela. Eta behar dugula beti um, bide hortan segitu, eta bide hortan da ere, ebe, horien ide, idekidurak. Mhm. Bailen -hmm. mailan, bai kolegioan, wala, honu. Hala, eta horien edikitzeko, batailan ere, eh, izan behar dela administrazioarekin, administrazioarekin eh, haremanak ere eh, badirela ere erraiten dauku Fabienek eta aurkulariak, Fabien Parasuk. Haremanak ez dira atxakak, modeia haremanak badira, beraz elkar lan batera maiten dugu, ere berdin inspektio berdin MDPHA, diakinez uh, bi instituzio horiek uh, biziki lanpetuak direla ere, hainitz gauza baituzte e kudeatzeko eta eta gugira azken finean uh, uh eskunde nazionalako parte txiki bat, uh, baina uh, gure indahala ere erakusten diegu eta uh, beraz elkar uh, lan bat eramaiten dugu uh, en uh, kudeatzeko adibidez. Beraz, eh, horrek nahi du eh, guk ditugula elkarrizetatzen adibidez, eta proposatzen diegu kandidaturak uh, inspekzioari. Eiek baitetu zeien gainak zen kontratu horiek, gehienak, zan nezake, gero integrazio batzordak beste batzu hartzen ditu eta dirustatzen. Baina uh, gaur egun dugun uh, zailtasuna da inspekziotik ordu guti emaiten dutela bai, segurtatzen dute minimoa, legez, e, behartuak dira beharrei erantzutea, aldiz, e, ikusten dute larik e, bost orduko segipen bat ikasle baten entzat, guk ikusten du amak. Beraz, negoziaketak batzutan sohotzak e, dira, Habe ezak albezain bat enplegatu nahi dituzte lako ere bai. Jan nahi du ikasle batetik beste radioan, batekin bostok duz, beste batekin beste sei edo hamar uh, kontratua betetzeko. Hala. Dakinez kontratu hori ez dela sekulan denbora osokoa. Biziki baldintza prekarioetan lan egiten dutela bezek. Baina eien euh, legeak egin arabera edo egin alde ezartzen dituzte. Hala, beraz, uh, egun guziz behar dela bataia du horre, eta abez eh, postuak ukeiteko, eta uh, eh, maiten alenik, abez uh, izaitia ere, bon, lan biziki importantea da, eta reiten zen bezala, lan prekario bat da, gaur egun. Bai, zenta ardura badugu lan kontratu mugatu bat, Eh, urte batetik besterat eh, aldatzen dena, eta ez dakigu uh, urte batetik besterat zonbat ordu uh, ukanen ditugun eta egiten ditugu, uh, dira, ama bi horreneko lan kontratuak, eta, eta bi haur banin badituzu, ama bi orduko kontratua bi aldiz, beda zoita horreneko kontratuak, uh, opoja ez dira barnean sartzen, Voilà, biziki uh, bai. Eta gainera, e, dira, beraz kontratu bai. mugatuak. Bai, hori da. E, kontratu ilangurra bat lortzeko, sei urtez aletu behar bai, da. Bai. Sei urtez metatu behar dira, segidan kontratu laburak, mm. aukera bat ukaiteko, denbora parzialeko, kontratu muga gabeli bat uh, galdetzeko. Eta, ordeon, oaitan erreten zaukun bezala fabienek, urte guziz, ABS kopuru okeitekore, uh, eh, bon, ez da bada administrazioarekin uh, berua ezaiten alda. Bai, uh, argiki, uh, palixetik ez dute berden dirua uh, finantzatzeko posto guziak. Eh? legeak bozkatu ziren uh, bai. la urte batzu, baina aurrekontuak ez ziren txekulan bozkatu. Beraz, uh, ez dute aski dirurik denak pagatzeko eta entzatzen dira dena mugatzen edo giberatzen edo ez erantzuten beharai. Horregatik guk baitugu gure aurkulariak handirenak erregularki, pauen negoziatzen zuzenki, aurren dosierak uh, biziki ongi zagutzen dituzte eta egia aurren beharra zuru inzinen ezagiz zaila zaila eskun nazionalan refusatzea. Baina nala ere, uh, eh, elkartea gibeletik eto riberdu finanzatzeko eskazien postuak. Mm -hmm. Evelin, nola ikusten duzu prezeski uh, eh, hor uh, gerua, on uh, segida, ze perspektiba ikusten duzu, ba zure horaren zat, eta ze behar ditaike oraino, eta gauzak hobetzeko. Hor, uh, seigarren da, donk ezen irabazia deia... enfin, kolegioan ezaitzia, donc <laughs> deia hor eh, zerbait irabazi dugu. Gero, ba, ondoko urtean eh, kolegioan uh, segituko du, gero ez dakigu, voilà. Uh, uh, aur desberdin batekin, fin, urtero uh, behar dugu pentsatu zer eginen duen ondoko urtean. Ez da sekulan irabazia. Voilà, donc bon, aur, aurten uh, tranquil gira, duela aspaldi ez zela gertatu, mm -hmm. deia de, jakinean gira ebe ondoko, fin, or, eh, ondoko sartzean uh, kolegioan segituko duela, eta gero, ebe, ze behar den, ebe, be, segitu, olako... Uh, eh, olako, integrazio bat zordeko elkarte bat zuekin, ola, bai eh, eskolan, bai ondoan, eh, gure auger, uh, eh, ahalak emaiteko, ebe mundu uh, ahunt batean segitzeko. Mm Urte bat eskola ahuntan, urte bat irabazia da. Gero ikusiko, uh, ez dakigu duenez, ien IEM pro batera joaiteko, ez dakigu. Be hor beste arazo batzuk ditugu, zenta leku eskaxak dira ere, eh, horako mm zentruetan. Bon. Ez gira hortan, no? Bederen gozatu hor urte horiek. Hor goz, horten <laughs> gozatzen dugu eta gero <laughs> ikusiko. Bururatzeko peio, eh, hor den kampainaz egitzen dela, hor eh, apirila guzian haizizte, nahiz eta erran duzun urte guzian ere haizizte la, <laughs> eta ez da dudarik hortan. Eh, itzordoak badira hor hilaiteuntan? Brik brikabrakak uh, eh, badira, hori urtean zehar, eh, hor eh? apirilan, bai. baina eh, urtean zehar beste batzu badira ere, Ebe beste leku batzuetan izaiten aldira uh, biskotx salmenta batzuk, uh, mesatik landa, dibidez. Hala, baina jendeak adi egon, voilà, deituak izanen dira toki ezberdinetan, eta holako... Voilà, Estona ezberdinak bai. dituzte. Bai. Ekitaldi ezberdinak badira, eta Parada izaiten nalda, untsa jateko, edateko, eta... Humore <laughs> honian. Humore eta eskaintza hon bat egiteko. Adela, aldiko partez, uh, azken koordinazio bilkuran, ogoita bost ikastola hor dezkatuak ziren. Bez, ogoita bost ikastola, non bat den talde txobat, antolatzeko, zerbait, uh, kampaina hortan, edo, beraz, eh, dinamika hor da, uh, balietu berda beraz, esberdintasuna eh, ezberdintasuna eh, barne hartu nahi duen eskolen eh, eta laguntzeko, rekitaldi horietan parte hartu, eta mil eskerasteko zueri deneri eta unat jinik, bai maitena, evelin, peio, saroia, hemen mainunen inguruan, baita ere, beraz, telefonaren puntan, eto, kabatu dugun, txantian abizkai, eta Fabien pagasu, mil esker zueri, eta bizi luze bat, integrazio batzordeari. Esker.